Saluton al ciui, mi estas Eduardus, parolas Eduardus. E kai hodiau bone. E mi jam faris e podcaston e antau kelke ta tagoi. E kai mi volas e mi volas provisi al di la podcasto i en esperanto tute prave. Eh, kai yes, em vi podas tiri la genon ke ti tiu podcasto po asesti mia unua podcasto eh kiun mi al shutos tie. Bone, eh uno mi bolas eh en min eh de nove al di. Eh estas Eduardus eh, kai yes mi lojas en Sudameriko eh, pli precise en la norda parto de Argentino proxime al Paraguayo eh, kai yes eh, mi povas eh, suposi la llenon que eh, tre versaine mi estas la eh, sola o au unu nura eh, esperantisto eh, nia urbo kai tre rimarkindas la jenon eh, mi ne lernis eh, citi por intercommunico eh, kai tia facto tre eh, bone tre confusas min kai anko limal pli iomete chagrenas min tial ke bone mi eh, mi havis la kutimon por eh, al la uso de socia retoi same kiel facebooko kai aliai socia retoi eh, kai yes mi anigis al au... aligis al yes e quel da grupo i esperanta i grupo eh nur eh nur pro si volemo mi po sti di eh tamen mi mi neniam sentis eh en eh, la senton qui temas pri la la desiro por Eh, contactiĝu kun aliai esperantistoj eh, kaj ankaŭ jes do mi nur eh, lernis la esperantan limbon, eh, mi ne havas eh, klaran eh, rememoron se mi povas eh, supposi la jenon mi lernis ĝin eh, pro tia propono de simpla kai logika eh, lingvo eh, havanta eh, eh, havanta eh, simplan kai facilan eh, grammaticon eh, kai tial que mi ne recebis educadon eh, per lernello eh, au per eh, helpo de alia persona e eh, mi ciam baractis contra la lernado la, la lernado do mi trovis eh, helpon eh, en esperanto kai anka mi tre shatas eh, eh, gian usen exemple mi ciam legas eh, en Esperanto kaj kvankam ankaŭ mi povas legi en angla eh, mi mi ŝajnas al mi ke mi havas eh, pli bonan komprenon eh, legante en Esperanto tamen jes eh, do jes eh, kaj denove eh, eh almeno in un tempo molte da eh, gruppo in sosia reto in eh, eh, chi ui temas pri eh, buone eh, esperanta i gruppo eh, perdono eh, in havas eh, desiron au la inclinon al la parto preno en congreso e kai e e de nove mine havas tien intereson e do certe mi forlasis la uson de socia retoi e por tiu yes e verdine mi nur e cun e, e un esperantisto kai li estis tre ni estis bonulo te prave kai ni venis el Svislando kiu estas lando proxime al Germanio kai ni ankaŭ helpis min eh, iomete eh, en lerni la germanan kaj kvankam mi mi trovas tian lingvon tre malfacila eh, do yes eh mi pobas eh supo si que existas eh, en bonulo en en espirantujo tu te brave tamen eh samekien en aina eh komo eh oni eh oni garantie eh trobos bonulo kai mal in chu eh do anka eh mi jam mensis ti un eh mi mi le mi estas lernanta la idan limbon kai mi trovas tin tre tre simila al esperanto tute prave ti estas simila kai anka eh Tial que chia como humo estas mm, eta, eh, eh, pli pli malgranda ol esperanto eh, mi havas eh, eh, kiel mi povas eh, esprimi tiun mi ne havas eh, tian eh, sindevigon au tian senton kiu temas pri la constanta eh, interparolo cum aliai personoi. E, eh, exemple, mi estas, eh, mi estas helpanta eh, la, eh, la Wikipedia version eh, de Ido, kai eh, gis nun mi ne trovis alian personon eh, eh, criticantan miai eh, mia in laboro in kai yes mi mi mi shatas tiun kai anko eh, rimarkindas ke mi amas amba limboin kai mankam compreneble mi mi comensis eh, lerni esperanton eh, sed eh, nun mi eh, eh, mi havas grandan intereson eh, pri la lernado kaj la pliboniĝo de mia ido kaj ankaŭ de aliaj planlingvoj kaj ankaŭ tio estas tre stranga por mi eh, eh, mi mi audis au mi mi audis aliain esperantisto in havanta in eh, desiron por eh, lerni alia in natura in limboin sed mine certe sias la kialon tial ke mm, o, ni supposus ke se se vi lernas eh, plan limbon kiel kiel esperanto eh, eh, mi supposas che vi anka o povas havi intereson pri alia i plan lingvoi do eh comprenderle tio ne eh, tio tio eh, existas esperantisto i qui havas intereson pri la lernado de tokipono au interlingua au ech ido comprenderle sed eh, Shainas al mi almenau eh, Shainas al mi almenau eh, Per la video in Kiu in mi expectis, eh, eh, Au, yes eh, Que esperantisto nur usas la nur lernas la limbon por intercomunico kai amikijo kai parto preno en congreso en eh kai ili ne havas intereson pri la lernado de lingvo eh kai mi ne havas kritikon al tia eh, pozicio tu tene mm, se vi havas intereson pri la lernado de esperanto eh, eh pro tiai eh, motivoi eh, bone eh, mi ne havas criticon al vi eh, tamen mi mine ne ancao rimarcindas que mi ne la saman ideon kian vi kian eh, eh, tiai esperantistoi eh, mi lernas esperanton mi lernis esperanton Eh, kai mi planas lerni alia in plan limboin eh, kai eh, anka la latinan eh, tial ke mi amas eh, limbo lernadon eh, mi neniam habis intereson eh, pri eh, for voyaggio fakte mi neniam eh, voyagis en alian landon et en alian urbon ene de mia eh, lando eh, do mi ne havas intereson pri eh, amikillo ancor rimarkindas que mi eh, mi ciam estis eh, mi ciam eh, vivis eh, en soletso kai mine mi mine amas la eston au la mine amas la o mine mine ha mine havas la inclinon al la esto kun aliai personoi <laughs> tute ne eh, do mine havas intereson pri eh, eh, do yes de nove se vi havas eh, tiai interesoin eh, eh, mine havas criticon al di sed mi mi nur volis paroli pri tio tial che eh shainas al mi che eh, la plei multo de esperantisto supposas che mi havas tian intereson che mi havas intereson pri eh, voyag for voyaggio en alian landon parto preno en congreso in sed male mi ne havas tiun <laughs> mi nur eh, lernis la lingvon tial che mi trovis cin tre alloga kai mi amas la legadon la mercadon kiel terlo en esperanto e eh, tamen ankaŭ eh, mi trovis alia in esperantisto in criticanta in eh, mia in eh, traduco in che Wikipedia exemple tial che mm, che tial mi forlasis eh eh la eh, na laboron tie eh do yes eh sta strange chu pone eh yes eh do eh de nove eh yes tio estas tre stranga afero eble por vi tial que oni supposas que eh, persono havanta intereson pri limbo lernado anca o hava eh, estas persono havanta eh, intereson pri eh, amiquillo au contactiju con aliai eh, exterlandanoi au aliai cun aliai personoi se por mi male <laughs> mine havas tien interes en facte eh, prescao neniam mi parolas cum aliai personoi cae minur eh, havas interes pri eh, pri mercado, pri negado en la limbo cae ancao pri eh, pri la faro eh, de podcastoi eh, kai yes eh, do eh, dankon pro la jodiawa eh, auscultado jodiawa atento kai bone eh, gis eh, la venonta eh, podcastoi